بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حدث marhamat مرحمة aytadiki من ابن آدم كل شيء إلا اثنتان ithnatan والأمل صدق رسول الله Mana sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashib kelyapmiz. Qo'rquv haqida gaplashdik. Mm, kervozi haqida gaplashdik. Umid haqida gaplashdik. Ya'ni aytdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shunday bir hadislarida ala inna fil jasadi mudghatan idza salohat saluhal jasadu kulluhu. Albatta insonning jasadida bir parcha bir kichkinagina a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. va mana shu a'zo buzilishligi bilan butun jasad buziladi. Ala vahiya qalb. Albatta u qalb dedi. Mana shuni shior qilib sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashyapmiz. Mana bugun sizlar bilan gaplashadigan bir mavzuimiz mana shu quyidagi aytilingan hadis bilan boshlanadi. Rasululloh marhamat qilib aytadiki, inson bolasidan har qanday narsa olib qo'yilishligi mumkin. Inson har qanday narsasidan ayrilib qolishligi mumkin. boyligidan, sog'ligidan, obro'yidan, chiroyidan, lekin shunday bir kasal borki, hech qachon insondan bu ayrilmaydi. Bu hirs va orzu havas. Ya'ni bir odamni tafaraz qiling, beli uzilib ketdi-da, yurishlikdan umidi uzildi. boyligidan ayrildi, yotib qoldi. Lekin hech qachon uni qalbida hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat ana shu tuzalib qolsa bir kuni Yana shu qaytadan dunyoni qo'lga kiritishlik hirsi, havasi yo'qolmaydi. Bugun mana shu hirs haqida gaplashamiz. Hirs bir narsani qattiq xohlashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana quyidagi sahih hadislarni marhamat qiladi. Osha roziyallohu anhadan so'rashdiki, "Ya ummul mu'minin, ma aktsaru makana yaqulu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idza dahala al-bayt?" Oysha so'rashadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga kirgan paytda ko'proq qaysi gapni aytar edi, qaysi gapni ko'proq takrorlardi deganda, Oysha Rasulullohning quyidagi hadislarini aytadi. Law anna li ibn Adam wadiyayn min zahabin latamanna ilayhi mathalisan wa la yamla'u jafa ibn Adam illa turab wa yatubu Alloh ala man tab innama ja'ala Allohu ta'ala hadha al-mala liyuqama bihi as-salah va yu'ta bihi az-zakah. Rasululloh uyga ko'p payt kirgan paytda ko'p takrorlaydigan so'zlar shu deganki, agar inson bolasiga ikki vodiy oltin berilsa, bir vodiy degan rivoyatlar ham bor, bu yerda ikki ikki vodiy deb aytilyapti. Ya'ni mana bunday tilda bo'lsa o'zi yetadi deb o'ylaymiz, birodarlar. Agar g'ishtday bo'ladigan bo'lsa, yana yaxshi. Agar mashina deb oladigan bo'lsa, biz uni qancha pul bo'lishini tasavvur ham qila olmaymiz. Kalkulyatorimizga sig'maydi, birodar. Uni grammi falan pul turadi, to'g'rimi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sulaymon tog'ichali demayapti. Bir vodi demayapti. Ikki vodi deyapti. aytamiz u, agar meni manoncha pulim bo'lganda yetar edi deymiz. Birodarlar, u quruq gap. Agar shu gapni gapirib odam, men gapimda rost gapiryapman, menga yetar desa, kazzob deb qo'yadi shu odamni. Chunki Rasululloh bir vodi emas, ikki vodi oltin berilsa, uchinchisini orzu qilardi deydi. Biram-biram odamlar bor dunyoda. Shvetsariya bankadagi pullarini nolini Alloh biladi, o'zlari biladi. Lekin nima yetmayapti shularga? Agar inson bolasini qalbi Allohga bo'lgan muhabbat bilan ovora bo'lmaydigan bo'lsa, dunyoga bo'lgan xirs, dunyoga bo'lgan muhabbat bilan to'ladigan bo'lsa, hech qachon to'lmaydi. insonni ko'ziga butun butun olamlar sig'ib ketadi. Shunaqa chuqur bo'ladi va bir hovuch turpoq bilan to'lib qoladi haqiqatda. Dunyoda qarang, atrofingizni qarang, biram-biram boylar bor. Shularga nima yetmas ekan? O'lib tolib savdo qiladi, besh so'm ustida tolashadi va o'shalarga kerakda pul. Ya'ni insonni qalbi qancha och bo'lsa, shuncha ko'proq talab qiladi. Mana haligi zamonamizni oladigan bo'lsak, hali Microsoft degan kompaniyani prezidenti bor. 5 yil burun 300 milliard dollari bor edi ekan. Ya'ni u qanaqa pul? U programma ishlab chiqaradi kompyuterlarga, shuni sotish evaziga puli ko'payadi. Ya'ni aksiyalar ko'payib turadi. Kuniga pul tug'ib turadi. 5 yil burun yer yuzidagi 6 milliard odamga bir mahal nonushta berishiga qurbi yetardi ekan. Mana shunga nima yetmas Ishlayapti yana. Lekin shuni og'zi tan bilmas ekan birodarlar. Shu kishini og'zi tan bilmas ekan. Inson bolasi to'lmasligini hammamiz bilamiz. Aytaveramiz, lekin hayotda amal qilyapmizmi, qilmayapmizmi, Alloh bilsin. Biz sevatda suv tashimoqchi bo'lgan odamlarga o'xshaymiz. Qalbimizni dunyo bilan to'ldirmoqchi bo'lgan paytimizda. U sevat bilan suv olib kelish mumkin bo'lmagandek, insonning qalbi hech qachon dunyoga to'ymaydi. Qalb faqat Allohni zikri bilan orom olishligini Qur'onda Alloh taolo marhamat qildi. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Mana 10 ming bo'lsa yetadi deganmiz. Bo'ldi, bo'lganlarda. Yetdimi? Yetmadi. Endi 50 ming bo'lganda yetadi dedik. Bo'ldi. Yetdimi? Birodarlar yetmaydi. Rasululloh ikki vodiy deyapti. Desa, uchinchi vodiyni orzu qiladi deydi. inson bolasini qornida Rasululloh faqat tuproq to'lg'izadi dedi. Va Alloh taolo tavba qilgan bandaning tavbasini albatta qabul qiladi. Endi bu pul nima uchun berilgan? Mana aytyapmiz, kiyimni issiqdan, e, sovuqdan nima qilish uchun, saqlanish uchun kiramiz. Telefonda uzoqimiz, yaqin qilish uchun ishlatamiz. Har bitta narsani Alloh taolo belgilab qo'ygan bir vazifasi bor. Mana mikrofonda ham o'zining vazifasi bor. Shu vazifa bajarilmasa kerak emas, tashlaveramiz buni. Shundaymi? Pulni Alloh taolo nimaga bergan desa, namoz qoyim qilinishligi uchun, zakot sadaqa berishlik uchun deydi. Demak, bir inson dunyoda qancha topganligi farqli bo'ladi ikkinchisidan, qancha bo'lishidan qat'iy nazar, shu topgan puli bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, zakot sadaqasini berayotgan bo'lsa, pulni o'zini vazifasini nima qilibdi? Bajaribdi. Dunyoda insonlar qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganiga doim xavf bo'lib kelgan va qiyomatgacha xavf bo'lib boradi. Lekin bir kun borki, inson qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganligiga xursand bo'ladi. Bu qiyomat kuni. Oddiy narsa, aeroportdan o'tayotganingizda qo'lingizda 6 ta chamadon bo'lsa, 6 ta mashaqqat u. Qo'lingizda chamadoningiz bo'lsa, yerga o'tib ketasiz. Birodarlar, qo'lida dunyosi bor birodarlar kambag'allarga berganda, tamojini mumkin olib o'tib ketayotgan odamga o'xshaydi. Olib o'tib berishadi mana Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. uch kishiga uchta narsani va'da qilaman deydi. Ya'ni sen falon-falon sifatlarga ega bo'lsang, falon-falon sifat albatta sen yoningda qo'shimcha bo'ladi. Lil mukabbi ala dunya wal haris alayha va shahih biha faqrun la ghina ba'dahu va shughlun fala faragata minhu faragha va hammun la faraja ma'hu. Dunyoga mukkasdan ketgan odam bo'lsa, bir dunyoga haris bo'lgan bo'lsa ikki va baxil bo'lgan bo'lsa dunyoda. Bu uch odamga nima va'da qilingan? Dunyoga mukkasidan ketgan odamga hech qachon tugamaydigan faqirlik beriladi deydi. Yetmaydi, doim kambag'al bo'laveradi. kecha ku o'lchov qanaqa edi? Islom bizga qo'ygan o'lchov. Dunyo ishlarida o'zimizdan holi harobroq bo'lgan odamga qarasak, shukr degan sifat paydo bo'ladi qalbimizda. Alhamdulillah, omonchalik emasman deysiz. Din ishlarida o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qaraganingizda shularga yetishim kerak degan g'am bo'lardida xotirjamlik paydo bo'lardi. Lekin bu o'lchov teskari bo'lib qoldi bizda. Dunyo ishida doim bizdan kimdir oldida, yetolmayapsiz qolib, din ishlarida qarasa ancha muncha odamdan yaxshi bo'lib qo'ygansiz. Shuning uchun o'lchov chatoq bo'lganligi uchun hech hisobimiz to'g'ri chiqmayapti. O'lchov chatoq birodalar. O'zimizni shaharda bo'lgan ish. Bittasi bozordan metr olib, uyini romlarini o'lchab turib, plastik qiladigan joyga olib boribdi. Plastik qiladiganlar, rom qiladiganlar o'sha o'lchov bilan romni qilib olib kelsa to'g'ri kelmapti. Kichkina kelib 10 miqdorda metr edi ekan, sal urib olingan metr ekan. Ya'ni ana shu e, ishxonadagi metr bilan ana shu uyda egasini metri bir xil bo'lgani to'g'ri kelar edi. Lekin o'lchov chataqlik uchun ular har qancha millimetrga to'g'ri qilmasin, klienti metri chata bo'lganligi uchun o'lchov chiqmaydi. Biz agar dunyo matosi bilan qalbimizni xotirjam qilmoqchi bo'lib, dunyo bilan to'yishimiz mumkinligi haqida xayolga bor ekan bo'lsa, bu xomtama bo'lmaydi, bo'lmaydigan ish bu. Ram to'g'ri kelmaydi doim birodarlar. Yo katta kelib qoladi, yo kichkina kelib qoladi. Mukkasidan dunyoga qul bo'lgan kishi hech qachon boy bo'lmaydi. Doim faqir bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sahih hadislarda va'da qilyapti. Dunyoga xaris bo'lgan odamga, xirs qo'yib dunyoni ketidan quvolab yuradigan odamni g'ami faqat pul topish bo'lsa, hech qachon bo'sh vaqti bo'lmaydi uni deyapti. Hatto onasini oldiga kirgani vaqti bo'lmaydi. U qarindoshini opasingilni qo'ying, ish ko'p deydi. Ish ko'p. Mana inshaalloh bir necha kunlardan keyin mana shu rizqqa taalluqli darslarni boshlaymiz, xotirjamlikka taalluqli. Ana shu rizqqa barakat olib keladigan ishlardan bittasi 8 ta ishdan bittasi silay rahim deyilgan. Silay rahim nima degani? Qarindosh urug'ni holidan xabar olishlik, opa singil birinchi navbatda, ota-ona, aka-uka, undan keyin amma xola, tog'alar. Mana shu narsani qilsanglar dedi payg'ambarimiz. umringizga baraka keladi, rizqingizga kenglik keladi dedi. Yo'q, biz ularni ziyorat qilmasdan bozordan istayapmiz barakani. Xabotog'o indallohi rizqo va abuduhu vashkuru. Rizqni birodalar bozordan, konteynerdan, mashinadan, do'kondan topmaymiz. Yaxshilab tushunib olaylik. Rizqni meni huzurimdan istaylar dedi Alloh. Menga ibodat qilish bilan, men aytgan ishni qilish bilan yashanglar-da, men beraman barakani deyapti Alloh. Alloh bu yerda desa, bu yerga tashlayapti so'zingizni. Dunyodagi ketidan quvgan kishini hech qachon bo'sh vaqt haqiqatda-da bo'sh vaqtimiz bo'lmayapti, to'g'rimi? va ish ko'p. O'zimga qarasa, absolyutni bekarchi o'zi. Lekin dunyo ketidan quvganligidan ammasini borib ko'rishdi. bu bekarchilikda bo'ladigan ish deydi. Ammangni holini ziyorat qilib qo'yib turib, ozgina harakat qilgin edi Alloh berar edi, sen bu yoqni uzib qo'yapsan o'zing. Rizqni Allohning huzuridan istash kerak, birodarlar. Avval, keyin dunyoga harakat qilish kerak, qadam bosib. Va dunyoda baxil bo'lgan kishiga hech qachon tugamaydigan g'amni beraman deydi. Qo'lidan puli ketib qolsa, Ya'ni qo'lidagi puli qalbiga joylashib qolgan kishi pul chiqib ketayotganini ko'rganda joni chiqib ketayotgan bo'ladi. Pul jigardan bo'ladi. Jigarni bir chekkasini uzib olgandek bo'ladi. Agar insonda, insonda pulga baxilligi olsa, pulga shunday muhabbat kiradigan bo'lsa, bu insonni hech qachon g'ami tugamaydi. Chunki har kuni nima qilish kerak? Chiqim qilish kerak, birodar, bola chaqa boqish kerak, svetga, gazga to'lash kerak. Har safar dadasi sovun tugatdi desa, yanami deydi. Chunki yurakdan chiqib kelyapti. Olaga, olaga sarflashi Allohning buyrug'i emasmidi? Xursand bo'lib sarflash kerak emasmidi? O'zimizga olaylik hammamiz. Shu ettamanda pul so'ramasanglar deb chiqiramiz cho'ntak kaldi Bu ana shu dunyoga bo'lgan muhabbatni belgisi, cho'ntakdan chiqis kelmayotganligi. Mana Ali ibn Abi Talib aytadi, sizlarni ikkita kasalga duchor bo'lib qolishingizdan qattiq qo'rqaman deydi. Bu orzu havasga berilib ketishlik va havoi nafsilarga qul bo'lib qolishligilar deydi. Bu qayga olib boradi bu kasal? Mana orzu havas birodarlar. O'g'il ko'rsak, yigimata terek ekamiz. Qiz ko'rsak, sondiq ochamiz. Nima deymiz o'natini? Orzu havas deymiz. Shu orzu havasni yo'lida qul bo'lib ketyapmiz. Bir o'g'il bola Allohning bir yo'lida bola chaqasini boqish uchun 5 yil Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Qachirdik. Duo olgan, nimalar duo olgan? Topganing 6 oy ishlab kelyapti-da, 15 kunda sabab qo'yib turib, topgan to'yga duo ijobat bo'lyapti, birodarlar. Tayindan shamol o'tsin, topganing Taydan tinmay shamol o'tyapti, topgan to'yga sarflayapti. Yana ketyapti. Yana xotinlarni qo'lida bo'lganligi uchun bizning hayotimiz rahbariyati 2 metr material deb turib, 6 oy yil ishlab kelgan hachirni mehnatini ko'kka sovuryapti. Orzu havas. Nima bizni qizimiz yerdan chiqibdimi? Nima bizning o'g'limiz qo'ziqorin ekanmi? Nimaga bizga shu mahal mazalab kelmaydi? Qayerdan chiqdi shu narsalar? Ota ko'rdisi bor, chaqirg'i bor, tiqilib ketgan bu narsa. Birodalar, agar erkaklarning qo'lida bo'lsa, bu narsalar kamroq bo'ladi. Orzu havas. Biz ham odamlarda yashaylik. Falonchi mana qara parda edibdi dadasi, biz ham bilmasak bo'lmaydi. Mana odam alayhisolamda vafot etayotganda qilgan 5 ta nasihati bor ekan. Shuni o'qib beraman. Juda chiroyli nasihatlar ekan, subhanalloh. Havoi nafsga ergashlik, mana orzu havasga berilishlik deyapti Ali ibn Abi Talib. Sizlarga oxiratda esdan chiqargizib qo'yadi. Endi mana shu parda yuborishim kerak, falon pullik. Ha, deysiz. Endi kafil qilib olishim kerak. Ha qildingiz. Keyin manaqa gilom solib olishim kerak, qildingiz. Keyin titan diskga qo'yishim kerak, keyin changer menjin qo'yishim kerak deysiz. Chiqaveradi. O'sha orzu havasning ko'pligi o'lim borligini esdan chiqargizib qo'yadi deyapti. O'lim haqida gapirsangiz, "Ya og'zingni olsin" deydi. O'lim haqida gapirsangiz, eshitishni xohlamaydi. Chunki orzu havas nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday chiziqdi chizdi. Bunday chizdida mana u dedi insonda dedi orzu havaslari dedi. Shart o'rtasidan chiz bu dedi ajal dedi. Biz kimimiz bilamiz o'sha orzu havasimizni hammasi yetishligimizni. Biz orzu havasini o'ljaveramiz, ajrashib kesib ketaveradi. Orzu havasga ko'p berilsanglar, o'lim desdan chiqarib qo'yasizlar. Endi havoyi nafsingizlar yergatsanglar, haqqa itoat qilishdan to'silib qolasizlar dedi. Ko'ninglar xolamay qoladi haqda. Bu narsa mumkin emas desa, ko'nglingiz yoqmaganligi uchun u gapga itoat qila olmaysiz. Kasal haqida gaplashyapmiz birodarlar? Orzu havas dunyoga mehr muhabbat qo'yishlik. Ali ibn Abi Talibdan Hazrat Umar bir nasihat qilishligini so'raganida Ali ibn Abi Talib aytadiki: "Ya amiral mu'minin, agar sohibingiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqishni xohlasangiz, ko'yningizda soddarog'ini kiying, odmiroq yuring, orzu amallar, orzu havaslarni qisqaroq qiling, Rasululloh yonida bo'lasiz deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda bilamiz, uyda hech narsasi bo'lgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga mehmon kelganda Rasulullohni mehmonligiga kim ziyofat qilib beradi desa, bitta sahoba turib men deya olgan emas. Qo'lida yo'q bo'lgan. Ziyofat deganda birodarlar, bizning ziyofatimiz emas u, va somsasi, uch xil mazari bilan. Ular bir mahal qonini to'g'izib qo'ysa mehmonda, shu ziyofat deyilavergan. Qaranglar, kimimiz shunaqa bir ziyofat qilib bera olmaymiz. Rasululloh sahobalari kambag'al bo'lgan, Rasul o'zi kambag'al bo'lgan. Lekin hayot shirin bo'lavergan. Abu Dardo roziyallohu anhu puldor bo'lgan, juda katta puldor bo'lgan musulmon bo'lguncha. Lekin islomga kirgandan keyin iymonni mazasini qalbiga tushib, iymonni halovatini totib qolgandan keyin dunyoda sal surib qo'ygan ekan. Nimaga? Agar degancha Abu Dardo roziyallohu anhu Bu hali qo'lida yo'q bo'lganligi uchun, ya'ni yo'q bo'lgandan keyin конечно bu iymon bilan maza qilishga majbur dedi. U bo'lgan qo'lida, lekin surgan, solishtira olgan dunyo muhabbati bilan iymonda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, masjidiga bir devor do'konim bo'lsa, sharoit qarang. Kuniga 1000 dinor foyda qilsa, 1000 dollar deymiz, e, biz ishtirib yotganda. 1000 dinor foyda qilib turib, 5 mahallamizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidida o'qisam, shunaqa sharoit bo'lsa, shu tijoratni qilmadim dedi. Nimaga sharoit zo'r desa, namozda turganda baribir qalbim dunyo tijorati bilan ovora bo'lib qolardi. Hozir Kentlar kelib qoladi, hozir Namangan keladi, hozir Qo'qon keladi. Jumaga nari ozanashga taqa boramiz, Alloh akbar deymiz, to'rt rakat nari qochamiz, Kentlar ketib qolmasin deb. Namozda turganimizda hisob kitob turadi kallamizda. Abu Dardo iymonning mazasini tushunib qolgandan keyin ko'pam, "E, bar o'lib ketdi hammasi." Abu Jahl ham o'ldi, Abu Sufyon ham o'ldi, iymon keltirdi Abu Sufyon. Qorun ham o'ldi, Qorun alayhisalom ham o'ldi, Firavn ham o'ldi. Kim bundan olib ketdi? Hamma gunohlarning boshlanishligi 3 ta gunohdan boshlanar ekan. Bu hirs, hasad, kibr. Agar bilansak, hasad, hirs, kibr. Shu 3 ta kasal bo'lmasa insonda boshqa gunoh bo'lmas ekan. Bu mana shu hamma gunohlarning boshlanishi ekan. Hasad kimdan bo'ldi? Birodalar, birinchi kibr bo'lmagan gunoh, birinchi hasad bo'lgan. Odam alayhisalomda jannatda Alloh taolo ana shu 60 metrlik haykal surati yaratib qo'ygan paytda shayton kelib hasadi keldi. Ine kibr qildi, sajda qildi deganlar. Hasad shaytondan bo'ldi, hirs Odam alayhisalomdan bo'ldi. Qaranglar, Alloh taolo jannatga Odam alayhisalom bilan Havo onani yaratib turib, mana jannat dedi. Birodalar, jannat nima kerak bor yana boshqa yerda? Shayton nimalar bilan aldagan? Umuman kerak bo'lmagan narsa bilan aldab qo'ygan. Mana jannat sizlarga dedi. Xohlagan joyda yashanglar dedi. Xohlagancha yerlar ichinglar, och qolmaysizlar, chanqamaysizlar, o'lmaysizlar, qiylanmaysizlar. Jannat birodarlar. Shayton nima deb keldi? Bilasizlarmi dedi. Sajda qil deganda sajda qilmadi, chiqarib oldi Alloh taolo, Alloh taolo aytdi, shayton sizlarga dushman dedi. Mana jannat dedi. Mana bitta daraxt dedi. Aniq, matematika, oddiy matematika. Mo jannat Bola daraxt, bola shayton. Ikkitagina narsani aytayapti Alloh. Shayton bilan daraxtni aytayapti. Shayton kelib nima deb aldadi? Sizlarga abadiy mulk va bitmas tuganmas boylikni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Ya'ni tugamaydigan hayot va bitmaydigan nima? E birodarlar, jannatda pul nima kerak bor edi? O'ylab ko'ringlarchi. Jannatda o'lmaysan deganida abadiy hayot nima kerak bor edi? shu ikkita narsa? Xuddi shunga o'xshaganda dunyoda oshchasi ham kerak emas, birodar. Chunki javob berish bor. 100 kilo odamni bitta oyog'iga 50 kilodan tushadi. 50 kilo bo'lsa 25 kilodan tushadi. Shivobramni tiyadingmi? Bir kun o'g'irib ketadi shu uyda. Birodarlar, dunyo qancha ko'p bo'lsa, javobgarlik shuncha ko'proq. Dunyoda ham, oxiratda ham. Boshqa oyatda keladi, bilasizlarmi Parvardigorga mana shu daraxtni nimaga yemanglar dedi sizlarga dedi. Sizlarni abadiy hayot kechiruvchilardan bo'lishingizni xolamadi va farishta bo'lishingizni xolamadi dedi. Ha birodarlar, farishta bo'lib qolsa, jannatda nima kerak bor? Yeyish, ichish bo'lmasa, erkak ayollik bo'lmasa, kerak emas narsalar bilan shayton nima qilib qo'ydi? Aldab qo'ydi. Birodarlar, Alloh taolay aytadi, ota-onalarni shayton adashtirib jannatdan chiqarib olgandek sizlarni ham adashtirib qo'ymasin. Sizlarga oshiqcha ko'p kerak bo'lmagan narsalar ko'tidan quvilurmanglar deyapti. Mana aytdik, hasad shaytondan bo'ldi, hirs odam alayhissalomdan bo'ldi, kibr iblisdan bo'ldi. Yer yuzida qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlandi. Ukasini qurbonligini qabul bo'lgan ko'rgan Qobil hasadi keldida shayton gapga kirib nima qildi? Ana shu Qobil, Qobilni o'ldirguncha Arslon bilan qo'y bir joyda yotib yashavergan ekan. Ana shu qon to'kilgandan keyin keyin yirtqichlar boshlagan ekan tashlashdi. Vaqtimiz cheklanganligi uchun yana gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana shu 5 ta nasihat bilan inshaalloh qisqartiramiz. Ya'ni shu bir rivoyatlarda kelar ekanki, rivoyat birodarlar ibratlansak bo'ladi. Bu oyat yoki hadis emas, lekin chiroyli bir ibratlanadigan so'zlar. Odam alayhisalom vafot qilishidan oldin bolalarini to'plab ularga vasiyat qilar ekan. Ya'ni birodarlar diqqat qilaylik. Hammamiz otamiz bo'lgan odam alayhisalom bizga nasihat qilyapti. Ya'ni ota o'tayotib bolalar chaqasiga hayotda to'plagan eng yaxshi bir tajribalarni gapirib ketadi. Shunday emasmi? Bolalaringizga aytinglar dedi Alloh alayhisalom. Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga ko'ngil qo'yishib yubormasin. Chunki men ham jannatga ko'ngil qo'yib, xotirjam bo'lib qoldim, chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarib qo'ydim, jannatdan chiqib ketib qoldim. Dunyoga keldinglar deyapti odam alayhisalom, chiqib ketasizlar deyapti. Shuni esdan chiqarmanglar dedi. Agar bir odamga bir oydan keyin siz o'lasiz, sizni jigaringiz tugabdi desa, nima ish qiladi u odam? Hech, qora suvga borib savdo qiladimi? Hech narsa qilmaydi. Yotib olib ibodat qiladi. Birinchi nasihat dunyodan chiqib ketishinglarni desdan chiqarmanglar. Har qaysi lahzada chiqib ketishingiz mumkin. Ikkinchi nasihati Farzandlaringizga aytinglar, ayollarini havoyi nafsiga ergashmasin. Agar men ham ayolimni havoyi nafsiga ergashmaganimda menga ma'lumot yetmasin deydi. Biz erkak kishi sifatida juda ko'p ishni sodda oddiy bo'lib ketishligini xohlaymiz. Bitta nonushta berasiz, bitta osh beradi, shu bilan nima? Bo'ldi biz uchun. Endi undan keyingi mashmashalari nima? Oyatda buyurilganmi keyingi mashmashalarini? Hadisda buyurilganmi? Sahobalar yoki tobiinlar qilganmi? Ha, Abdurrahmon ibn Abd roziyallohu anhu uylanibdi-yu, payg'ambarimiz aytmabdi to'yga. O'tib ketarib to'yga. Bo'lmaydi aytmasak. Ko'rishganda Abdurahmondan atir hidi keldi. "Ey Abdurahmon" dedi Rasululloh, "Uylar Rasulullohda aytmabdi." Eshitmay biz aytmabdi bizi. E, nima oldi aytmasa? Avli va rabishatim dedi. Bitta qo'y so'rdi dedi, e'lon qilib qo'ying, ziyofat berib qo'ying dedi. Bitta qo'y ekan. Agar bizga qolsa. Ha unda orzu havas kim qiladi? Ana shu orzu havasda deb turib, 30 ga kirib ketyapti bolalar. 25 ga kirib ketyapti qizlar. Sepini qilib bera olmaganligi uchun. Kim javob beradi bunga? Ana shu orzu havas o'ylab topganlar javob beradi, ana shu orzu havas o'ylab topganlarga itoat qilayotgan erkaklar javob beradi. Qarzni uzishga, o'likni olib qo'yishlikka, qiz bolani joy chiqsa berishlikka shoshilinglar demaganda payg'ambarimiz. Qolgan ishda shoshilmasanglar ham Yo biz tayyor emasmiz hali. Uylarimizni remont qilganimiz yo'q hali. Xotiningizda havoyi nafsiga ergashmanglar deydi. Ar-rijalu qawwamun ala nisa degan Alloh taolo erkaklar ayollar ustida nima? Rahbar degan. Xo'sh, ho'kiz deymiz biz. Hozir ho'kiz aravaga chiqib oldi. Aravada o'tirgan tushib so'dara yuribdi akalar. Otalarimiz haqiqatan ho'kiz bo'lgan, ayollar aravada o'tirgan, yozda salqingina o'ralgan, qishda issiqqina o'ralgan chodirdan tushmasdi ayollarimiz. Uyda o'tirar edi, mukarrama bo'lib o'tirardi, xur muhtarama bo'lib o'tirardi. Erkak yozda changini qishda loyin tepalab so'tarab kelar edi. Topganiga rozi bo'lib o'tirardi ayol. Zamonlar keldi, ayol bilan erkakning huquqini tenglaymiz deydi işte, tenglashdi o'zlaricha. Ayolning huquqi aravada o'tirish edi. Bolalarni tarbiya qilish edi. Tushirib qo'ydi. Ikkovi teng tortadigan bo'ldi. Xo'p. Kolxoz bo'ldi. Zamonlar keldi, erkak kishi ko'chaga chiqishlik qiyin bo'lib qoldi. Endi arava erkak kishi chiqib oldi, xotin sodara yuribdi. Endi bizda hayot aziz bo'lsinmi? Xotiningizlarni havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Agar men ergashmaganimda, bu degani umumiy gapni ikki pulga olmaydi degani emas, to'g'ri tushuninglar. Bir safar aytganda o'sha qadar tushunibdi, xotinni umuman maslahat qilib olmaydi deb, birov shuna deb so'radi. Unaqa emas. Chipanada qo'yaylik, ham maslahat qiladigan ishlari bor ayol bilan. Lekin shunday ishlar borki, havoyi nafsiga ergashib bo'lmaydi. Xotin bilan maslahat qil. Uchinchi qilgan nasihati qul lahum kullu amalin turidunahu fanzuru aqibatahu. Nima ishni qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar deydi. Bir ishni qilmay turib oqibatini o'ylanglar. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun فاسق fatabayyanu an tusibu qawman قوما بجهالة فتصبحوا على ما nadimin. نادمين. يا keltirganlar dedi Alloh taolo. bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshirmasdan turib bir ish olmanglar shu xabarga qarab. Bilmasdan bir qavmga ozor yetkazib, nadomat bo'lmanglar deydi. Bir ishni qilmay turib o'ylanglar oxirini deydi. Agar men ham shu mevani yemasdan turib yesam, nima bo'lishini o'ylaganimda yemasmidim ekan deydi. O'ylamay qilib qo'ydim, chiqib ketib qoldim jannatdan dedi. Bitta xato qildi, chiqib shu bilan. 4 nasihati bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, qalbinglarga quloq solinglar dedi. Mo'min odamning qalbi hali bir datchikka o'xshab qolar ekan. Hamma qilyapti-yu, hamma ruxsat beryapti, qilaver deyapti, lekin ko'ngil chopmayapti shuni. Qilmay qo'yavering. Chunki shu mevani shu og'zimga olib kelgan paytimda qalbim nima bo'lgan? Bir iztirob ekanligi o'rganman. Orzu havas bilan, hirs bilan. O bizga abadiy pul bo'lar ekan, abadiy hayot bo'lar ekan. Jannat nima kerak bo'ldi, birodarlar, pul. Va 5-nasihati istashiru fil umur bir ish qilishdan burun shu ishda aql yetadigan kishilar bilan maslahat qilinglar, qilmay turib. Agar men shu mevani yeyishdan burun farishtalarga maslahat solganimda farishtalar yengdimi bu mevani? Odam alayhissalom hirs, orzu havas degan narsaga oldanib qoldi shayton tomonidan va jannatdan chiqib ketdi. beshta nasihat. Birinchisi nima edi? Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolmanglar, balki chiqib ketasizlar dunyodan. Ikkinchisi, ayollaringizni havoi nafsiga ergashmanglar. Uchinchisi, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar. To'rtinchisi, qalbingizga quloq solinglar. Beshinchisi, maslahat qilinglar. Biz qilib turib, "Qora aka, uchtalaqa yo'l bormi? Ha u ishtala qo'yishdan burun nomat kelib maslahat so'ramadi. Qanaqa tarbiya qilsam bo'ladi? Men ishtonsiz oluvdim. O'zim shu ishtonsizga loyiq edim. O'zim ham ishtonsizdim. Endi namoz o'qib keldim. Ro'mol o'ramasam o'ramayapti. Ishdan kelsam nima qilay demaymizda, 3 taloq qo'yib olib turib, keyin maslahatga kelamiz. Nima qilsa bo'ladi? Yo'ldan harakat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana boshqa hadisda marhamat qiladi. Kun fid dunyo kannaki g'arib aw abir sabil va ud nafsaka min ahli qubur. Dunyoda g'arib, xuddi yo'lovchi singari yashaylar dedi. Musofirda yashaylar dedi. Ko'payib ketdi. Mana payg'ambarimizdan bu duo bor ekan. Mana musofir haqida. bir musofir mana kinolarda ko'ramiz qadim zamonda tayog'ini ko'tarib yo'lda yursa, biror bir daraxt tagiga boradida salqinlab o'tiradi, dam oladi, yeydi, shu qiladi, nima qiladi yana? To'xtashdan maqsad nima? Dam olib, dam olishdan maqsad nima? Ketish. Endi bir odam daraxt tagiga yu daraxtlarni putab atroflarini chopib, toshlab berib, hali yerda parvarish qilib qolsa. Ha, ta'sir. Mana shu yerda qolmoqchimisiz desangiz, yo'q, ketaman deydi. Nima ovora qilyapsiz? Endi qilyapman-da. Birodarlar, biz daraxtdagi odamlarmiz. Ketishimizni esdan chiqarmaylik. Jaha obod qilishdan bo'lib qolmaylik. Esdan chiqarib qo'ymaylik, dunyodan chiqib ketishimizni. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Allohumma man ahabbani farzuqhu al-afafa wal kafafa va man abghadani fa'tir malahu va waladahu." Subhanalloh. Parvardigoro dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kim meni yaxshi ko'rsa deydi. Ya'ni meni yo'limga ergashsa, meni sunnatim ushasa, unga deyapti, ikkita narsani ber deydi. Ha. Hana otaxon bir duo qilib qo'ying deganda sirasi duoyimiz dunyo matosidan nariga o'tmaydi. Tayindan shamol olsin, topganing to'larga buyursin. Allohu akbar. Kamda bo'lmaqa bir oqsoqollarki, oxiratini bersin, iymoningni bersin, iymon bilan yashashni nasib qilsin, ketayotganingda la ilaha illalloh bilan kech nasib deydiganlar kam. Shu to'yga buyursin, bizlar o'tiraylik to'g'risida, tayinlash to'g'risin. Yuraver ko'chada. Payg'ambarimiz bu narsani aytmagan ekan. Meni yo'limni tutgan kishiga ikkita narsani ber. Iffatni ber. Iffat. Iffat degani birovni qo'liga qaramaslik. Birovdan umidvor bo'lmaslik. Bandasini oldi mana shunday turishligi va kifoyalikni ber. Birovni qo'liga qaratma va yetadigan narsasini ber. Oshirib demayapti. Biz albatta pulli bo'lishni so'raymizda. Kasbkorga barakat, baraka ber, ham ibodat ekandek to'yga buyursin. Birodalar, ikkita narsani so'rayapti. Iffatni ber, muhtoj qilma birovga va yetadigan narsani berib tur. Endi kim meni g'azablantirsa, meni yo'limni yurishini xolamasa, uni bankrot qil, uni kasal qil, uni kambag'al qil demagan ekan. Bizda yomonlikmi bu narsa, to'g'rimi? Kasal bo'lish yomonlik, kambag'al yomonlik, bu yomon narsalar. Biz qo'rqamiz bu narsadan. Nima degan ekan? Men yo'limda yurishlikni xolamagan kishini pulini ko'paytirib qo'y, bola chaqasini ko'paytirib qo'y deydi. Yuribmiz bola chaqa deb ikkita narsa. Bola chaqa. Yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida insonda na bolasi, na chaqasi yordam bermaydi, deyapti Alloh. Faqat pokiza qalbi yo'q. Imani shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz ham ikkita narsani aytayapti. Pulini ko'paytirib qo'y, avvalo qolsin puli bilan, bola chaqasini ko'paytir, shular bilan oxiratdan avvalo bo'lib qolsin deydi. Birodalar, dunyodan chiqib ketishimizni esdan chiqarmaylik. Musofirda yashaylik. Inshaalloh shaytonning makrihlaridan omonda qolsa emas. Demak, sizlar bilan bugun orzu havas va hirs degan kasallikni ko'rib chiqqan bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.